الحياة أقمار الليالي منار الهدى أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات أيا آه، من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما Mi smo zadnjem predavanju koje je bilo nekada prije Ramazana, počeli govoriti o nasljednom pravu. Govorio sam nešto kratko o nasljednom pravu, o vrijednostima, odnosno o vrlinama tog ilma i tog znanja. I spomenuli smo neke hadise koji su daji u tom pogledu. I govorili smo nakon toga o obavezama koje se moraju ispuniti, regulirati, znači i metkom koji ostane I danas ćemo govoriti o elementarnim dijelovima nasljedstva. Ruknovima, znači. Nasljedstvo ima, braćo, svoje ruknove ili uvjete koji, ako se ispune, ima, znači, i hukm ima propis. A ako se ne ispune, nema propisa i ti e, imamo ta tri rukna. Znači, bilo koji od ovih ruknova, ako nije prisutan, nema nasljedstva. Prvi rukn jeste El Mubarres. A to je čovjek koji je umro, Mejit. Ili onaj koji je u propisu Mejita. Znači, da je Mejit ili da je u propisu da je u propisu Mejita. šta znači u propisu Mejta? U propisu Mejta znači čovjek, recimo, koji je ovdje u Bosni nestao, recimo, u ratu. I nema ga do danas. Je li potvrđeno da je on umro? Nisu umrađene kosti, nije potvrđeno ni ništa. Ali ga nema. On je nestao. Ali je on u propisu Mejta u smislu da je nemoguće da čovjek ili teško je zavjerovati da čovjek bude nakon rata 20 godina zatvoren negdje je li tako, u državi koja se zove RS ili Herceg Bosna i da je tu negdje zatvoren kod onih koji su ga uhapsili, koji su ga mučili, sveč o tome, i da ga nema do danas. To je šta? Nelogično. Ili je ubijen, znači, ovaj, ili je umru, znači on je u propisu čovjeka koji, koga nema. Pa nije samo osoba koja je šta? Ovaj, mrtva, dokazano. Nego može biti čovjek da je u propisu šta? U propisu mrtve osobe. Drugi uvjet jeste elvaris, a to je osoba koja nasljeđuje. To je osoba koja nasljeđuje živa osoba koja nasljeđuje ili koja je u propisu živog. Koja je u propisu živog. Šta znači u propisu živog? Islamski učenjaci tu navode kažu uh, dijete u majčnoj utrobi. Dijete u majčnoj utrobi. Jer čovjek preselio, ostavio za sebe ženu i dijete. Žena trudna. Ženi pripada osmina. Osmina. Jer žena može imati četvrtinu ili osminu. A djetetu pripada ostalo i broji se da je muško. Ona je trudna, ne znamo šta je. Ultrazvuk ne radi, ali tako? Ultrazvuk nije radio u prvim stoljećima islama. I zna ljudi šta je. Ne, bez odreda šta da, jer ovi znaju često fulati, ali tako? Kažu jedno, pa ispadne drugo. Jer imamo slučajeva, govorili su mi ovaj, tako često pitanjima i odgovorima, ovaj, kaže sestra, tvrde mi, osam je, ovaj, tvrde mi do samog poroda da je žensko. I onako dok dođu da muško. I dobro, pa to se znači može lako profulati. Pa se dijeli tako što će se računati da je ono šta? Da je embrio, da je muško. Pa ženi pripada četvrtina, ali oprosti osmina, a djetetu pripada ostalo, muško njemu pripada ostalo. Ako nema babo koji je preselio, ako nema roditelja. Ako ima roditelja, opet onda drugačije. Ali ovdje nas zanima samo znači po pitanju ovoga u propisu. Šta? Živog. A to je dijete. Ja znam, ove su, stvari su ovaj naporne. Naporne u smislu da su teške. Ne naporne za, nego su teške za shvatiti. Pa mi ćemo preći nasljedno pravo onako samo, znači površno, bez, znači, detaljisana posebno, jer to može, znači, može vas to zamarati, a bojim se da nećete od druga imati posebne prakšnje koristi u smislu da to zapamtite, zato što je ovaj, zato što je ovo više matematička radnja nego što je, znači, da je čovjek pamti. Pa podijeli se, znači, ženi pripada osmina, a djetetu pripada ostalo, ako je muško. Dobro, dođe žensko, šta ćemo sa ženskim djetetom? Fen kanet vahidetan, fen hamnis. Ako bude jedna, njoj pripada pola. Pa će djetetu ići pola, a majici ide osmina, a ostali dio ide najbližem e, rođaku od muškom od, od, od ovoga babi koji je presrednik. Uglavnom, nas zanima ovdje šta? Da će dijete, znači, ovaj biti u propisu koga? Živog. Da će dijete, znači, biti u propisu živog, iako nije, u smislu tako da je rođeno i da je živ. Treći uvjet jeste znači i meta koji je ostao. Čovjek umru, ništa nije ostavio. Ostavio za se bar po dugova. Ništa nema. Pa, pa to dosta ljudi koji ne zanima, njegov on zaraze o samom sebi ne misli, ne misli, ne misli o svojim potomcima. <clears throat> Svakako, čovjeku je najbitnije da svome potomku ostavi vjeru. To je najbitnije. Ali ako imaš mogućnost, što se onda rasipaš i gledaš da ne ostaviš svojim potomcima ništa? Ako možeš nešto ostaviti, ostavim. A ako ne možeš, Allah te ne duži, mimo tvoji mogućnosti. Ali, ako je čovjek umro, ništa nije ostavio, znači nema čega. Nema nasljedstva. Nema nasljedstva. imao nešto se zove, zove šurutu lirs. Uvjetna sestra. da bi <clears throat> moglo se očekivati nasljedstvo, trebaju se ispuniti znači tri uvjeta. Prvi uvjet je da se potvrdi smrt znači onoga koji ostavlja imetak iza sebe da se potvrdi, znači, El Muwarif. A, bio da je otac ili neko drugi, da se potvrdi njegova smrt. Ili da bude u propisu čovjeka koji je šta? Umro. To smo govorili. Znači, nećemo, babo se on je svijestio i odmah sinovi dođite vamo da mi to na brzinu podijelimo ili tako i nakon toga babo ustane. Kaže, gdje je imovina? Kaže, babo, to je već ošlo sve. To je završeno kod notara su ugovori potpisani, to se prodalo. Tako. Ne, nemaš pravo. Mora se potvrditi šta njegova smrt. Mora znači potvrditi njegova <clears throat> smrt, jer je to raspolaganje imovinom žive osobe bez njegove. Čovjek kada umre, nakon toga ne može odlučivati. Napiše oporuku koja je suprotna šarijetu, pomnožimo je sa nulom na kvadrati, uradimo kako šarijeta ređuje. To nikakve veze nema. Ali to je njegov hak i njegov pravo. To što je on nesvješćen, babo bolestan, ovaj, na aparatima, trenutno sada, možda na aparatima, možda sutra bude futbal igrao, tako? Ti ne znaš šta će, kome je Allah azuđel dao, koliko je bilo ljudi, kaže mu, kaže, jedan mi čovjek kaže, doktori su mi govorili, kaže, imaš 48 sati, sam. On nakon toga ostao, možda ostati 40 godina. To je tvoja procjena, lijepo, mi poštujemo i cijenimo tvoju procjenu. Ali ne mora znaš da ona je ispravna. Može lahko biti pogrešna. Pa se mora potvrditi da je čovjek šta? preselio, da je on znači mrtav. Mora se to znači potvrditi. <clears throat> ili da kadija e, eh, o određenoj osobi znači da hukm ili sud donese čovjek ostavi metak, ost, ne, nestao. Nema ga ni. Našto naše vrijeme? Nekada je to davno bilo drugačije, da negdje ode, da bude zarobljen, da bude sve to bilo. U našem vremenu znači je način te komunikacije puno lakše. Pa je kod nas sigurno znači da kadija, jer te određene stvari znači oko te ocjene, nema tu jasnije šredecije argumenta, nego kadija znači procjeni za određenu osobu da li hukmi sud donijeti da je ona živa ili da je u propisu šta? Mrtve ili osoba. Drugo je da osoba koja nasleđuje da u to vrijeme nasljedstva bude živa. Znači da je ona živa. I treće je da se zna s koje strane ima pravo da se nasljeđuje. Je li to nasljedstvo po pitanju krvne veze? I nasljedstvo po pitanju braka? Ili je nasljedstvo po pitanju mlijeka? Ima li po pitanju mlijeka nasljedstvo? Molim? Nema. Nema po pitanju mlijeka nasljedstvo. Tako, čovjek vidi komšija mu bogat i on sina za ruku i kaže, hajde ti kod komšince i ovaj, pet puni dojenja podoj, ne bi Allah dao da nam ostane nešto. Nema to veze nikakve, to, to što je podojilo, to je, to je vezano za brak, stupanje u brak, mahrem, to je slično tome. A to nema nikakve veze sa čime? Sa nasledstvom. Znači, naslijediti ne može to što je ovaj e, majka po mlijeku ili ovaj mu majka po mlijeku, a njen je otac njemu šta? Šta mu je onda po mlijeku? Ili mu babo po mlijeku? Molim? Pojeste pa babom po mlijeku. Čovjek može imati oca po mlijeku. Otac po mlijeku. Ona mu je podojila ga, žena. Njen muž je njemu šta? Babo po mlijeku. Njena sestra je njemu šta? Tetka po mlijeku. Njena djeca su njemu šta? Šta? Braća i sestra po mlijeku, to je tako po mlijeku. Pa znači i po mlijeku se znači može imati, ali sve što ima se po mlijeku ima se ili, i po krvi. E babo mu sad po mlijeku, je tako? I kaže sad da hoće babo po mlijeku preseliti. Ma ime je tak veliki. I ja sam jedan od onih koji su nisti tu. Ako ti nešto daju od sebe hediju nekako, to je njeva stvar, ali nasledstvo, ti tu nemaš udjela. To čovjek znači nema udjela. Pa čovjek koji ima a, ma, e, majku po mlijeku mora imati šta i? I babu po mlijeku. Ko ima majku po mlijeku mora imati babu po mlijeku. A ko ima babu po mlijeku ne mora imati majku po mlijeku. Sada <laughs> se malo zamrzite. Ko ima znači šta? Majku po mlijeku mora imati babu po mlijeku. Zašto je babu po mlijeku? Zato što je to mlijeko bilo uzrok šta? Od strane babe. Jer neće doći mlijeko osim putem trudoće. Pa on je, on je uzročio to. Pa dok ima, znači, majku po mlijeku, mora imati babu po mlijeku. Do duše može baba po mlijeku biti šta? Da je preselio u, ublizo. Ali ima babu po mlijeku. Ali može biti da ima babu po mlijeku, a nema majke po mlijeku nikako. Babu je po mlijeku uvijek. Molim? Babu je po mlijeku uvijek. Babu je po Nije. On je po krvi prije toga, onda iz krvi. Ne, ne, ba, može imati samo babu isključivo po mlijeku, a nema majke po mlijeku. Kako? To je jedan slučaj, islamski učenjac to spominju, kažu, čovjek ima dvije žene. I jedna podoji jedno dijete, jedna podoji to dijete dva puta, a druga ga podoji tri puta. Nijeda ga nije podojila šta, punih pet dojenja. Nijedno nije, niko jedne nije, ali nije dvije u paketu su šta? Majka. A nije ni jedna sama za sebe, pa nema majke po mlijeku, ali babo piva babo zato što on uzročio mlijeko jedno i drugo. Ne <laughs> u redu. Dobro. Nije bit. Znači, pa po mlijeku nema čega. Nema nasljedstva. Po mlijeku znači nema nasljedstva. Po mlijeku se nasljeđuje. Znači, nasljeđuje se po krvi i nasljeđuje se po tazbinstvu. Tako? Jer po tazbinstvu nasljeđuje. Molim? Pa dobro, to je, znači, to je tazbinstvo. Kada govorimo, znači, tazbinstvo, mislimo, znači, na brak. Kada govorimo tazbinstvo, mislimo, znači, na brak, jer to je, znači, spajanje dvoji, znači, uh, tim, tim znači, ovaj, bračnim ugovorom, time se, znači, nasljeđuje. Da ne bi neko pomislio da će ga punca naslijediti. Ne boj se, neće ti punca naslijediti, živio, spava, rahat, ništa se nasljeđuje. Ovaj, znači, nasljeđujete tvoja, znači, supruga, je tako, po, znači, to je po, je tako, po braku, da muža, žena nasledi i to je tazbinstvo. Možda je bolje bilo da starije tazbinstvo razmijeniti što neko brat po braku možda je bolje, da, da, da ne bi se razumilo tazbinstvo, da to ide, jer tazbinstvo je puno šire od čega? Od samog braka, tako. Brak je samo jedan, znači, karika u tom, jer tazbinstvo. I da bude po, e, po elovala, da bude po vladanju, po gospodarenju, doćemo do toga, znači da vidimo to. I onda isto tako moramo znati, nakon toga, kod odredimo, recimo, po pitanju e, našto krvi, šta je, s koje strane, da li je majka, otac, e, da li je brat, da li je ovaj, e, amiđa, znači, s koje se strane dolazi, znači, do nasleđivanja, to sve utječe, znači, na obim, znači, koji će čovjek jel, dobiti u imetku koji je ostao. Razlozi nasljedstva. razlog ili sebe je put do nečega. Pa ako nema tog razloga, nema znači ni produkta. Nema znači ni hukma, ovdje nema ni propisa. A, mi imamo tri razloga koji su povodi znači za nasljedstvo. Oko koji su nema slaže, a razilaze se oko četvrtog. Znači imamo tri koji su predmet jednoglasnog mišljenja od islamskih učenjaka, a imamo četvrti koji je znači pitanje gdje se ulema razilazi. Prvo je nikjah, znači brak. Brak. Pa svako od supružnika zaslužuje, znači ima pravo da naslijedi drugom. I to što je bilo kod pagana poznato, da žena ne nasljeđuje to je znači dokret islam. Žena ima pravo znači u nasljedstvu i žena u šerijatu znači dobija šta? Pola koliko šta? Muškarac, tako? Ova definicija ovako kazati je malo isporna. Da u šerijatu žena dobija pola koliko muškarac. To nije tako uvijek. To je pitanje, znači, kada čovjek ostavi za sebe muško i žensko dijete fele zekere mi smo hafzeru seji. Tada pripada šta? U protivnom, ponekad će žene dobiti više od muškaraca. Jel u redu? Više od muškaraca. Pa nije uvijek vezano, znači ne mislimo na braću i na sestre. Znači mislimo na ženu i na nekoga od muškaraca koji je nasljednik, ali je šta? Dalje. Pa nije regularno ispravno kazati uvijek ostao je Amidža, Amidža dobija duplo više nego šta? kćerka. Je tako? Znači, nije to tako ispravno kazati. Nego, znači, odnosi se u jednoj situaciji. Pa ženi pripada pola koliko pripada šta? Muškarcu u ovom slučaju. Tako? Iako, braćo, kad bi bile realne i objektivni, kazat ćemo ženi pripada više nego muškarcu. Ženi pripada više nego muškarcu. Kako? Ti si dobio ostalo ti 50.000. Sestra dobila 25. I sestra se udati sa oženiš. Sestra ima 25 na gomili. Smije li muž dirat? Ha? Ni približiti. Dok ne dobije, znači, dozvolu. Ne usmenu, nego i pismenu. Jer uspjena dozvola se lahko pogrešno protumači. Jel tako? Ja sam razumio, živa bila. Ti kako si pričala, ja sam tebe shvatio da je to i moje. I za par mjeseci nigdje ništa. Je tako? Ne, ne, ne. Mora dobiti dozvol. Njeni metak. Mora je izdržavati, mora je odijevati, mora je, eh, je tako, liječiti. Po, po mišljenju jednog jela učenjaka. I slično to. Ovaj se oženio, mora sve to ženisto plaćati. Stan plaća, tako, izdržava je, odjeva je. Gomila, kolika god da je, i sa nje se uzima, ona brzo nestane. Kolika god da je. A gomila kada je stoji sama, zekijat, što se da, to je. Tako. Pa žena u tom slučaju ima svoj metak i ima i metak šta svoga, svoga muža. Bogata svojim metkom, metkom svoga muža, a on ima samo da da i da radi. Pa bi žena na takav način dobila da, da muslimanka ne bi došla da je neko gore sa zapada ovaj mozak izapira. Kako vi nemate? Ma imam živa bilo pravo, već je deset puta nego ti. Samo što je te bala srce zapečetio i oni ti gore mozak isprali, pa smatraš da, da, da vi imate, nemate vi nikakva prava. Vi ste robovi gore. A žena muslimanka, ta koja je živi. Ima pravo na svoj metak i ona ne smije dirati, ne smije upravati njenim metkom, osim ako ona da dozvolu. Jer to zulum znači da uzma njeni metak bez jednog, bez jednog Znači, imaju supružnici pravo da nasleđuju jedno drugo. Muž ženu i žena. I žena znači da sleđuje također muža. A to znači što je ovaj a, razlika jel tako, u tom obimu, ovaj, nekom nisu matara kaj zvađukum, in nam jekum nehune valed, mama pripada pola ono što ostaje vaše supruge, ako nemaju djece, jel tako, ona hune rubu om ima terektum, in nam jekum nekum valed, a njima pripada četvrtina, ako, ovaj, od onoga što ostaje, ako vi nemate djeta, a ako imate djete, onda osmina. To je razlika zbog ove, Allah najbolje zna mudrost toga, Ali razlika u tome što muž, njegovi izdaci, znači njegove obaveze su puno veće nego što su obaveze žene prema mužu, jer stvarno nema nikakvi ti materijalni obaveza prema svome mužu. Nema obaveza, znači materijalni prema svome mužu. Tako. Iako je to danas poremećeno, tako. I mi smo govorili o ovome pitanju, nešto kad smo govorili o, o pitanjima razloga. Bilo je znači riječi o ovome o čemu sada smo govorili, znači o nasljedstvu jednom drugom sljeđuju. A, nasljedstvo ima pravo žena da nasljedi svoga muža, taman da sa njom ne stupi u intimni život. Čovjek oženio ženu, maštao da mu bude žena. I kad je došao pred Efendiju, potpisan ugovor, bračni, srce mu pukne od dragosti. Ne može vjerovati da mu je šta Evo je Fatima žena. I odmah na licu mjesta se slovali. Kada je kazala, pristajem i on na zemlju. Nije imao sa njim intimni odnos, u redu? Oženio se i nakon toga izišao napolje i strefi ga nešto. Ona mu je šta? Žena. Ona mu je žena. Ima pravo da ga naslijedi ima pravo na sestru. Iako znači da stupio sa njom u intimni odnos. Imamo hadis koga bliže sa braći sune na koji je vjerodostojan od da je tu vasik došla kod čerka e, vasika došla kod poslanika sa osreme i ovaj da se udala, a nije imala sa mužem intimni odnos. Pa je ovaj, odredio je znači da ima pravo na nasljedstvo. Ima pravo na nasljedstvo. To je, to je hak i pravo žene koju je Islam uzvisio, koju je dao A ovo je poznato bilo, znači, ovaj, skoro mi neko reče da, da, da ima neko, da, ne znam, fetve izdaje, da kaže, čovjek se ne može oženiti, pa, pa ne imati sa ženom intimni, ne živjeti sa njom. Ja se oženi, pa živi, ja nikako. Ja budu ozbiljan, ja nemoj se igrati. To je batel. Čovjek se može oženiti i nakon toga da ostanu oženjeni godinu, dvije, tri, da se osame zajednički, da sjede, da pričaju supružnici, a nakon toga da stupe u, znači, bračni život, nema nikakve smetnje o tome pa je, znači, poslanik sam samo odredio da je ona ima pravo na šta? Nasredstvo, iako nije imao sa njom šta? Znači, intimni život. Jer je žena, ona je u propisu, znači, jeli, ovaj. Ona je u propisu žene, u tom slučaju. Isto tako, ako je, znači, ovaj, razvedena, opozivo, ima pravo nasljedstvo, a ako je iz batil braka, nema pravo. Ako je iz batil braka, tako. Nije dvoje se vidjeli negdje na fakultetu, dopali se jedno drugo, i za ruke, i tamo negdje ulete kod nekoga, evo kaže mi se, žen, e jeste li jesmo, e neka ste, maša Allah, da bude hajdle, odite vamo, i vjenčaj, kaže, idite svojim putem. Znači, bez staratelja, bez svjedoka, bez ičega, to je batil, znači, i to je bračna veza neispravna takva. I stoga ovaj što često se kod nas se čini kada Efendije neke kada vjenčavaju, ne pitaju za staratelj. Po hanefijskom mezebu staratelj nije uvjet ispravnosti. A niko nije rekao da ne treba. Mi, nikolo, mi, mi se ponašamo ponekad kao da sunnete treba sve što je sunnet, sveli smo ga na stepen mekruha ili, ili, ili ovaj, jači od toga. Živ bio, ako nije šart uvjet ispravnosti po mezhebu, ako drugih jeste, onda jeste sunnet. Zašto se babo zaobilazi? I kakva je vrijednost tog babe, a čija znači, kćerka može doći i zabrati se muža i za rukog uzeti sa zuđami i udati se da babo ništa ne zna. Samo ga namjeću obavijesti kaže ja sam sad u stanovim u Karlovačkoj. Babo, ako hoćeš doći, možeš me posjetiti. Kakva je vrijednost tog oca? Gdje, gdje je njegovo oči? I on, znači, cijeli život on je odgajao to dijete da bi tako na kraju završila bez, bez, da se uda bez njegovog znanja i bez njegove dozvole. Pa iz vas braka nema čega? Nasljedstva znači brak koji je fasik, ne, znači nema nasljedstva. Živjeli, ovaj, razveo je tri puta i nakon toga kaže, je se razveo tri puta, naća nekoga da im da fetvu. Ja se njemu poželiti, ja ću zaplakat pred njim. Kad me zaplaka, zaplačem pred njim, srce će mu mekšati. I on će kazati, imate toliko djece. Allah je milostiv, Allah nije objavio islam da pati ljude. Idite vi živjeti dalje. Allah bereketila, tako kako jeste. Allah je milostivo prostiće. Možda vi nakon toga uradite hajda da vam Allah oprosti to i da zigne stepene u džennetu. I žive. I ona, i on umre i kaže ona, emeni osmina. Možda sam ošla osam bičeva preko leđa zato što živjela u, na haram način. To sam možda biti. A nikako ne možeš naslijediti ga. Zato što je to brak šta? Fasit. Batil je takav brak nakon toga, tamo ti sklapao ovaj sa njom ugovor, novi brač ugovor. Nema više popravke. Popravka je da ide da se uda i nakon toga da onaj ne bude jarac koji će ohalalti da je razvede i pusti, kako došlo u Hadisu, nego nakon toga živi sa njom, pa mu se ne sviđa, dopada, pa pusti, pa onda ovaj ima pravo da je razvede i tad mu je anulirano, ima iz početka opet pravo na tri razvoda. Ali da, da tu dođe ovaj ne, nekakve emocije, pa imaju puno djece, ma neka imaju bataljon djece, oni su trebali, on treba razmišljati prije nego što izgovori riječ razvoda, šta će biti. A nakon toga nema znači više milosti. I ružan je onaj ko proda svoj ahiret za nečiji dunjalog. On se vrati kući svoje ženi, živi sa njom, naslađuje sa ti svoj ahiret, proda za njegov dunjalog. Dobro. Kada je u pitanju, ovo je nikjah. Nikjah, Imamo kada je u pitanju rodbinska veza, tada može biti nasljedstvo vezano za uzlaznu lozu. To su znači otac, njegov otac i koliko znači god da je bilo ta uzlazna loza. Tako. Ili silazna loza. A ovdje ćemo doći na ono kad budemo govorili o hađbu ili zapra. zaprakama ili zasto. Pa ćemo vidjeti znači kad ima jedan, šta je s drugim? Kad ima drugi, šta je s jeli, Kada će nas slijediti? Ovdje samo znači spomenuti da je to uzlazna loza. A, uzlazna loza znači koliko god da ih bilo. Imamo isto tako silaznu lozu, znači sin, njegov sin, njegov sin. A, što ne znači da sin na slijedi živio šta je isto vremeno. Doćemo do toga. Ali govorimo znači samo ko šta može biti od potencijalnih šta? Naslednika, tako. Jer imamo, može biti potencijalna naslednika, tako. Ma neko ko ne može biti nikako potencijalni naslednik, je tako? On ne može znači doći u obzir da nasledi. I imamo <clears throat> Havaši, a to je rodbina, znači koja je vezana za, ne znam, braću i sestre, a mi će ističu to. U <clears throat> ulu l'arhami, ba'du umeula bi ba'din, fi kitabila. A srodnici su, a po lahoj knjizi preči jedni drugima. Imamo i, e, ovo je znači vezano zašto za? Zašto? Za rodbinske veze. Znači kazali smo nikah, ono što smo mi spomenuli na početku, tazbinstvo kazali smo da je preče kazati nikah ovdje, je to vezano znači za supružnike i ovaj rodbinske znači veze imamo uzlaznu silaznu lozu, imamo rodbinu, o tome ćemo znači govoriti, spomnjet ćemo te znači skupine koje pripadaju, da se ne desila znači zabona, da je rođak, je tako, svako ko, ko je, ne znam, svako ko je mujić rođak ti, je tako? Kao što je po pitanju ženitbe. Kaže, sastajemo se u 16. koljenu. Pa se ne ženi. A, imamo treću, a to je elvola. To je treća, zadnja, šta? Šta? koje nema razilaženja. Baš tako. To je zadnja skupina oko koje nema razilaženja. A to je po a, starateljstvu. Čovjek ima roba, pa ga oslobodi. Ovo je znači danas a, više znači, teorije nego što je praksa, ali nema smetnje ako nema određenog roba, ako nema određenog propisa u praksi sada, da se znaju njegovi propis. Jer Dunjalu, kakav je kako je počelo, nije daleko, znači da će ovaj da će savremeno civilizano društvo brzo prestati trbo, postati trbo vlastičko, tako. Kako rade i kako se... Ja Allah, nikad više na zemlji ubijstva nije bilo nereda što danas. Nikad svijet nije bio civilizovani, a nikada nije više, više bilo nereda. Što danas? pa na način kako znači kojim putem idu da će se vrati i robovi i robkinje i da će to sve znači iznova se zakotrlja da će ljudi morati iznova učiti sve te propise nije daleko je li nije nemoguće neko imao roba pa ga oslobodio i rob nakon toga umre uz poslanik kaže inne mol wala limen apa <clears throat> a, a, pripada znači jeli, patronaž pripada onome koje je oslobodio, koje je dao, znači, nekome uh, taj etak, odnosno koga je oslobodio, znači, od robsta. Pa je savi metak, znači, pripada njemu. Evo, lao, lohmetun, kjelohmetin nesem. Znači, da je to kao i na, kao i, i, i, i rodbinstvo. U pitanju, znači nasljedstvo. Pa je ovo nasljedstvo koje vedi u jednom smjeru. Znači, onaj ko je slobodio roba, on će ga naslijediti. A neće rob naslijediti šta? Njega. Znači, u jednom smjeru ide ovaj ovo nasljedstvo, a nikako, znači, u drugom. Dobro ovaj nema, što je oslobodio, nema, nema nikoga da ga naslijedi. Hoće ga naslijediti rob. Ne može. Rob ne može naslijediti. Rob ne može naslijediti. Imamo četvrti ovaj. Imamo četvrti sebe za nasljedstvo koga se onama razilazi njega su odabrali Malikije i Šafije. Oni kažu da se nasleđuje, a to je džihetul islam. Strana islama. A, a to je Bejtul Mal. Znači, oko ovoga ima pitanja se, znači, razilaze islamski učenjaci. Oko sami, znači, detalja toga. Nama biti, znači, za, samo znamo, znači, da je to znači, kod islamskih učenjaka, znači, ovaj, jedna od strani koje bi mogla uzeti, znači, neke od nasljedstva, iako kažemo da su oko mnogih finesa, oni razilaze. Imamo Melaniju Lec, a to, je, to su prepreke za za nasljedstvo. Pa kako imamo, znači, uvjete, tako imamo i prepreke. Tako budući da ovih prepreka ima tri. Možda bi nam uzelo malo više vremena. Koliko ostalo jaci? Četiri minuta. E, ništa. Ne može. Znači, to ćemo, ako Bog da, u našem narednom druženju. Koji je, znači, u narednim utorak. Znači, krenuli smo ponovo nakon ove pauze naše kratke. A nije bilo to odmah kratka, ali ćemo startati, znači, od sada, znači svakog utorka, znači do, dok Allah bude htio, hađe.